Die Heere het gepraat, die Heere het oor Israël gepraat. Dit is die Heere wat die hemel in die aarde gemaakt het, en hij het die geest van die mens gemaakt soos dit is. Die Heere sê, ek sal Jerusalem nou maak soos een beker wijn. Al die volken rondom Israël zal daarvan drink en hulle sal val soos dronk mense. Die mense van Jeda zal ook zwaar krijgen wanneer die vijanden Jerusalem aanval van al die kanten. Dit is wat zal gebeuren. Door die dag zal ik Jerusalem soos een groot club laat word voor al die volken. Elkeen wat die club wil optel, zal baie seer kry. Al die volken van die aarde zal proberen om oorlog te maken tegen Jerusalem, maar door die dag zal ik die paarden laat skryk. Die mannen wat op die paarden rijden, zal niet weten wat om te doen nie. Ik zal die mensen van Juda beschermen, maar ik zal die andere volken paarden blind laat word. Dan zal die leiders van Juda denken, Die mensen van Jerusalem kan zo so goed oorlog maken omdat die Heere hulle help, die Heere wat oor alles regeer. Door die dag zal ik dit zo so laat gebeur dat die leier van Jeda soos vier onderhoud is, of soos vier tussen droge koring gerwe. Hulle sal die ander volke rondom hulle dood maak, en die mensen van Jerusalem zal blijven waar hulle was. Ek sal die mensen van Jeda eerst red. Ek sal dit doen, want dan zal die koning van die nageslag van David en die mensen van Jerusalem niet denken is beter als die mensen van Juda nie. Door die dag zal ik die mensen beschermen wat in Jerusalem woon. Die zwakste mensen in Jerusalem zal soos koning David wees, en die koning zal wees soos een engel uit die hemel. Dit zal lijken of die engel van die Heere voor hulle loop. So sal ek daar die dag begin om al die volken dood te maak wat altijd kom oorlog maak tegen Jerusalem maar ik zal die nageslag van koning David en die mensen van Jerusalem laat jammer word oor wat hulle gedoen het. Hulle sal na my toe opkyk en bid. Hulle sal huil en treer oor die man wat hulle doodgesteek het met de spies. Hulle sal oor hom treer en huil soos iemand wat treer oor sy enigste kind wat dood is. Hulle sal huil oor hom soos iemand wat huil oor sy oudste kind wat dood is. Daar die dag zal die mensen in Jerusalem so baie treer soos die mense in die meegedoe vallei treer oor die afgod Hadad Ramon. Al die mensen in die land zal treer, elke familie zal treer, al die man saam, en al die vrouwen saam. Die nageslag van David zal treer, ook die nageslag van Nathan, die nageslag van Levi, die nageslag van Semi, en al die andere families zal saam treer.